Խովիդի դեմ պայքարի լավագույն միջոցը պատվաստումն է։ Այս կարկախոսը լսվում է ամենուր՝ քարոզվում եթերներից, հանդիպում մամուլում, խոսում մարդաշատ վայրերում փակցված թռուցիկներից, բայց վիրտուալ տիրույթում քիչ չէ նաև տեղեկատվությունը պատվաստման դեմ։ Մարդիկ խճճվել են գոյություն ունեցող ճշմարտությունների մեջ։ Մի կողմից անվստահությունը աշխարհը կառավարող համակարգերի ու նոր հիվանդության դեմ ստեղծված պատվաստանյութերի նկատմամբ, մյուս կողմից մահաբեր վիրուսով հիվանդանալու վախը մարդկանց անորոշ վիճակի մեջ են դրել։ Տեղեկատվության խելահեղ հորձանուտում մարդը փորձում է իմանալ իր անելիքը, հասկանալ իր իրավունքները ու տեր կանգնել դրանց։ Պատվաստվել թե ոչ։ Իրավասու են պետական մարմինները ստիպողաբար իրականացնել բնակչության պատվաստում համավարակի վտանգի թափառնող վտանգի պայմաններում։ Քանի որ գործ ունենք նոր իրավիճակի հետ, բազմաթիվ անորոշություններ հենց սրանով են պայմանավորված։ Միանշանակ է մի բան, որ բոլոր կազմակերպությունները կամ անհատները, որոնք դիտավորյալ կեղծ եւ չճշգրտված տեղեկություններ են տարածում, իսկ այդտիսիկ միանշանակ կան ոչ միայն հայկական դիրույթում, այլ ամբողջ աշխարհում, ուղակի ոտնձգում են մարդու իրավունքների եւ ազատությունների եւ մասնավորապես հոգեբանական անձեռնմխելիության դեմ եւ հավելյալ ջանքեր մտքեր են պետք, որպեսզի ինքներս մեզ համար ամբողջացնենք պատկերը եւ հստակեցնենք պատկերը։ Համենայն դեպս այս հարցում իմ համոզմունքն այնպեսին է, որ պետք է վստահել մասնագետներին, իսկ մասնագետների մեծամասնությունը հանդես է գալիս պատվաստման օկտին։ Գեգամ Ստեփանյանի խոսքով պատվաստումը պետք է լինի մարդու գիտակցված որոշումը։ Պատվաստման ու պատվաստանյութերի հետ կապված բոլոր հայտնի մանրամասները պիտի ներկայացվեն համակարգի կողմից, որ เป զի հարցեր չառաջանան։ Պատվաստումը պետք է լինի քաղաքացու գիտակցված որոշումը։ Այսօր առողջապահության համակարգի մոտեցումն այնպեսին է, որ համավարակի դեմ պայքարելու այլ արդյունավետ միջոց եւ ճանապարհ քան պատվաստումն է չկա։ Համակարգի կողմից հստակ պետք է ներկայացվեն պատվաստման հետ կապված բոլոր մանրամասնությունները, հնարավոր ռիսկերը, դրա արդյունավետությունը, առնվազն այն, ինչ այսօր առողջապահության համակարգը տիրապետում է։ Սա այն հարցն է, որ համակարգված մոտեցում է պահանջում։ Եթե համակարգը կարողանա հասնել քաղաքացու գիտակցությանը պատվաստման հարցում որևէ պարտադիրության մասին խոսք լինել չի կարող։ Վերջին շրջանում նկատվում է, որ այս ուղղությամբ աշխատանքներ արդեն իսկ տարվում են եւ ավելանում է պատվաստումների քանակը։ Մեզ հետաքրքիր էր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը որևէ քաղաքացուց բողոք ստացել է պատվաստում պարտադրելու կամ ընդհակառակը պատվաստման իր ցանկությունը հաշվի չառնելով այն մերժելու մասին գրավոր չեն ստացել բանավոր բողոքների հետքերով մարդու իրավունքների գրասենյակը գնացել է Կոնկրետ մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված բողոքներ չեն եղել, պարտադրության հետ կապված եւ առհասարակ այս համավարակով պայմանավորված իրավունքների սահմանափակման հետ կապված հարցերով իրավասու գերատեսչության կողմից մշտապես քննարկումներ են տեղի ունենում մեզ հետ։ Մենք մեր խորհուրդներն ու առաջարկներն ենք ներկայացնում, ուսումնասիրելով նաեւ միջազգային փորձը եւ նպատակ ունենալով գտնել բալանսը իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության եւ հանրային առողջության պահպանման համար կիրառվող սահմանափակումների միջև։ Մի քանի հրաապարակային ահազանգեր եղել են պարտադիրության հետ կապված, բայց մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դրանցում բացակայում է փաստական հիմքերն ու այսինքն փաստեր ուղակի չենք կարողացել վերհանել։ Բողոքներ կապված այն հարցի հետ, որ քաղաքացին ցանկություն ունի պատվաստվելու, բայց նրան մերժում են, չենք ստացել, բայց բողոքներ կապված թեստավորման հետ ստացել ենք, բարձաբանումներ ենք պահանջել նաև համապատասխան մարմնից եւ ստացել ենք բարձաբանումներն ու ընդհանցակարգերը, ինչի հիման վրա նաև առաջարկություն ենք ներկայացրել առողջապահության նախարարությանը Հաշվի առնելով հանրային առողջության պահպանման արկա խնդիրները, կորոնավիրուսային համավարակի դեմ պայքարին կցված է ամբողջ պետական համակարգը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն ուշադիր հետևում է, որ մարդու իրավունքները այդ բարդ գործընթացում չոտնահարվեն։ Կարծես թե գործընթացը հիմա ավելի համակարգված է իրականացվում, որովհետև նաև տեստավորման հնարավորություններն են աճել եւ նախարարության կողմից այսօր իրականացվում են այդ համապատասխան աշխատանքները։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուրը դե թեկուզ անհատական դեպքով մենք մեր միջամտությունը ցուցաբերում ենք, որպեսզի քաղաքացու օրենքով սահմանված իրավունքները որևէ ձևով չոտնահարվեն այս հարցում։ Պատվաստվել թե ոչ յուրաքանչյուրիս որոշումն է, որոշում, որը կազդի ոչ միայն մեր, այլև մեր կողքինի առողջության վրա։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։